безпідставних пліток, мабуть, взагалі не існує, як у кожному жарті є частка правди. Але я особисто не вважаю, що той вплив е, має якесь значення. Хоча жіночка це, між нами кажучи, вольова, цілеспрямована, екземпляр, так би мовити, е, вище середньої нахабності. І Він задоволено всміхнувся. Остання формула йому, видно, самому сподобалася. Отже, підстави для подібних розмов усе таки були. Не знаю, чи були справді підстави, але приводи для подібних пліток директор, на жаль, давав. Шатько поставив порожній кухоль на стіл, їй бо ще й третій спорожнив би. Та не хочеться знову в чергу ставати. Ходімо. Погода на вулиці різко змінилася. Небо заволокла суцільна темна сіра хмара з великими бурими пасмами чудернацьких форм. Приємно, але буревісно подавав свіжий вітерець. Знову дощ буде, давно не було, зіронізував Маринич. Е, вам який бік, поцікавився Шацько. Маринич махнув рукою в напрямку вулиці Червоноармійської, хоча міське управління міліції було в протилежному боці. Тоді нам разом. Чи ви, може, хочете їхати? Я, наприклад, е, завжди на роботу і з роботи пішки, тільки. Інакше в наш вік можна закостеніти від нерухомості. Маєте рацію, я також намагаюся. На жаль, не завжди виходить. І вони пішли, підставляючи розпарені обличчя свіжому передгрозовому вітерцеві. Я оце думаю, Маринич вирішив продовжити розмову, яка його цікавила. Чому Гапан не користується у колективі тим авторитетом, яким мав би користуватися учений такого калібру? Хто вам таке сказав? здивувався Шацько. Так я зрозумів хоч би із ваших слів. З моїх? Ну, це вже вибачайте. Не знаю, якими логічними манівцями треба було б лукати, щоб з моїх слів зробити такий висновок. Я такого не міг говорити бо Григорій користується і повагою, і авторитетом. Ви ж про це не питали? В анкеті питання стояло інакше, чи відповідає він тій посаді, котру займає. Я написав, що ні, і пояснив, чому саме. А повагою та навіть любов'ю працівників він, безумовно, користується і цілком заслужено, у тому числі і вашою, а як же? Ми з ним товаришували ще у студентські часи, і в інституті приятелювали. Останнім часом, щоправда, менше. А чому менше? Та просто з віком стали більш стриманими. У кожного сім'я з'явилися свої клопоти. А як ви охарактеризували б директора як людину? Це що, продовження соціологічного опиту? Шепко лукаво примружився. Трохи є, але більше, мабуть, звичайної людської цікавості. Хороша він людина, розумна, талановита, світла голова, та якби був більш вольовим, то й йому і оточуючим, і для загальної стави було б набагато краще. Але ж докторську він захистив, ще б не захистити при його таланті. Але це завдяки рідній мамі, яка дала йому таку кабету, а не за рахунок волі і наполегливості. якби на цьому шляху трапилися серйозні труднощі, перепони, то запевняю вас, він не став би доктором. йому і вузі все дивовижно легко давалося. Талант. Вам важче? Набагато. Я кандидатську років сім вимучував. Та й то, якби не грецько невідомо чи завершив би. Від щедрот своїх він поділився кількома перспективними ідеями. У нього їх як фруктів на східному базарі. А ви ж казали, що після інституту вже не приятелювали? І що з того? Ділові стосунки у нас хороші. Він, між іншим, мене і в Пкірет перетягнув, і квартиру інститут дав у тому ж будинку, де Гапан живе але у гостях один в одного тепер буваємо значно рідше, ніж раніше. Але все-таки буваєте.